Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец. Thank you. колькі існуе свет, столькі думаецца і гаворыцца пра памяць. Гэта значыць, што тэма прыцягвае да сябе, бо гаворыцца і думаецца па-іншаму. Адносіны да памяці і яе месца ў чалавечым жыцці змяняюцца і ў розныя эпохі выглядаюць па-рознаму. Таму сёння у дзень памінання продкаў на дзяды мы будзем гаварыць у вострай браме пра наша цяперашняе адчуванне памяці. Напярэдадні сёлетніх дзядоў некаторыя менскія рускамоўныя газеты і старонкі ў інтэрнэце неабачліва пераклалі слова дзяды на расійскую мову. Яны не ўлічылі, што гэтае слово ў такім кантэксце па-расійску гучыць з націскам на першым складзе дзеды, як у словазлучэнні адцы і дзеды. Калі ж гэтае слово напісаць з вялікай літары, забраць у двукосі і прыставіць год, атрымаецца поўная недарэчнасць. Деды 99. Тое, што ніяк не асацыюецца з традыцыйным беларускім днём памінання продкаў. А калі ўлічыць, што гаворка ідзе найперш пра патаемныя адчуванні, дык сувязь паміж назвай і тым, што насамрэч мусіць адбыцца ў гэты дзень, прападае цалкам. Адначасова гэты прыклад з перакладам ілюструе тую духоўную розніцу, якая існуе паміж дзвюма культурамі беларускай і расійскай. Бо калі глыбей учытвацца ў артыкулы пра деды 99, абавязкова натрапляеш на развагі пра духоўнасць, якая абавязкова звязваецца з праваслаўнай царквою і гэтак далей. Вось тут і пралягае мяжа, якая выразна аддзяляе расійскую культуру не толькі ад беларускай, але і ад іншых еўрапейскіх культураў. Проста кажучы, так і столькі пра духоўнасць не кажуць і да духоўнасці не заклікаюць, што можа сведчыць пра недахоп гэтай самай духоўнасці ў рассіі. У беларускай традыцыі нічога гэткага не было прынамсі ані ў фальклоры ані ў класычнай літаратуры сведчанняў чагосьці падобнага мы не знойдзем казалі старыны не рушыць навізны не ўводзіць а гэта ў сваю чаргу ўжо ніяк не стасуецца з расійскай культурнай традыцыяй Thank you. вострая брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец гаворачы пра нацыянальную памяць мы найчасцей кажам пра забыццё Сапраўды, нам, беларусам, яшчэ вельмі шмат чаго трэба прыгадаць і шмат пра што даведацца. З тых жа архіваў, доступу, якія сёння альбо абмежаваны, альбо закрыты. У забыцця ёсць свае механізмы, свае напрацаваныя схемы, у адрозненне ад памяці, якая ўвесь час змяняецца, жыве. Сергей Харыўскі прааналізаваў сітуацыю выдатных беларускіх мастакоў, якіх грамадства забывае і успамінае, альбо не ўспамінае. І зрабіў высновы, чаму так адбываецца. Вы пра мяне яшчэ згадаеце, сказаў незадоўга да сваёй смерці Язэб Драздовіч. Беспрацоўны і бяздомны вандроўнік мастак паміраў у чужой хаце ў сітуацыі поўнага забыцця. Але ён меў рацыю. Узгадалі. Пасля дзесяцігоддзяў нябыту. Прыклад Драздовіча паказальны. Нам вядомыя тысячы імёнаў еўрапейскіх мастакоў і дойлідаў з часоў ранняга адраджэння з канца 13 -го стагоддзя. Калі ж размова вядзецца пра нашае мастацтва ды архітэктуру, мы сутыкаемся з парадоксам. Нават у эпоху барока, якая прынесла найбольшы плён, мы маючы тысячи твораў ва ўсіх жанрах можем по пальцах пералічыць мастакоў чые імёны ведаем напрыклад живапісцаў пятра яўсяевича ды павла клачковича графікаў тарасевича вашчынку макоўска прытым амаль нічога не ведама пра іх біяграфіі правал у нацыянальнай памяці ахоплівае перыяд у некалькі стагоддзяў у У той самы час, як у Еўропе імёны мастакоў і дойлідаў, іх жыццёвы і творчы шлях былі на слыху кожнага адукаванага чалавека. Чаму не адбылося гэтак у Беларусі? Падказку дае гісторыя нашага стагоддзя. У Беларусі мастацтва да апошняга дзегоддзя ніколі не існавала без улады. І як толькі мастак станавіўся па-за ўладаю, якая яго патранавала, карміла і рэклямавала, ён прападаў. Пакуль господин Мікешын за царом ставіў манумент да сотых угодкаў перамогі над Наполеоном у Полацку, яго добра ўсе ведалі. Пасля, як не стала цара, скульптар з'ехаў, помнік узарвалі, забылі. Пакуль таварыш Шагал быў камісарам у Віцебску, яго таксама ведаў кожны. Прытым нікому не прыходзіла галаву аспрэчваць ягоныя эстэтычныя эксперыменты. Звольнілі, з'ехаў і забылі. Для іншых мастакоў лёс выпаў і наогул трагічна. Як для рамана Семашкевіча, які перабег з вільню ССР. У Менску яго вельмі ж зашанавалі, прыцягвалі да ўдзелу ў выставах і ў афармленні перыёдыкаў. Але кавадла хіснулася не ў той бок, і ён мусіў быў хавацца ўжо ў Маскве да свайго канца ў 37. Памяць пра яго таксама сцерлася. Падобнае адбывалася з нашымі мастакамі папярэдніх эпохаў. Мяняліся і замалёўваліся абразы партрэты, прападалі мастакі. А народ заставаўся статыстам, молячыся на безыменныя абразы альбо пазнаючы магнацкі партрэт, беларусы не задумляліся над лёсам іх творцаў. Сёння мы на шчасце ведаем імёны мікешына шагала семашкевича і не прыгадваецца ўжо тыя высілкі многіх і многіх людзей мастацтвазнаўцаў публіцыстаў мастакоў і літаратараў якія вярнулі іх беларусій як вярнулі і светлае імя Язэ Падраздовіча. Цягам доўгіх пошукаў цераз ідэалагічныя перашкоды. Той, хто быў на ўрачыстым адкрыцці ягонай выставы ў мастацкім музеі у 1988 годзе ніколі таго не забудзе. Колькі было радасці, захаплення і скрухі. Што раней усяго гэтага скарбу не бачыла цэлае пакаленне. Тым часам, адно за адным, як непатрэбная ўжо збуцвелая лістота, ападаюць і забываюцца імёны тых, хто працаваў на ўладу. Сергій Харыўскі заўважыў, што памяць пра выдатных дзеячоў культуры ў нас моцна прывязаная да улады. А паколькі пераемнасці ўлады ў Беларусі, прынамсі ў апошнія 200 гадоў не было, наадварот кожны наступны правіцель адмаўляў тое, што было да яго, дык і памяць пра творцаў адмяталася разам з усім папярэднім укладам жыцця. Зразумела, што найперш гутарка ідзе пра тыя шэдэўры, у якіх выяўлены правіцелі і іхныя ідэалы. Але, напэўна, не толькі. Магчыма, у гэтым наша беларуская спецыфіка. Пераемнасць улады найлепшым чынам забяспечвае развіццё культуры і культурнага кантэксту нават калі на змену камуністам прыходзяць дэмакраты, такая пераемнасць захоўваецца, калі першая і другая ўлады беларускія. Прыклад балтыйскіх краінаў гэта пацвярджае. На нашых вачох камуністычны кіраўнік рабіўся прэзідэнтам незалежнай дзяржавы і праводзіў рынкавыя рэформы мне не хацелася сённяшнюю перадачу пра дзяды прысвячаць таму грамадска-палітычнаму аспекту, які гэтая традыцыя набыла ў апошнія 10 гадоў. Маю на ўвазе масавыя акцыі ў курапатах. Это зусім асобная размова. Таму гутарка зайшла пра памяць, асабістае пачуццё чалавека. Зміцер Бартосік задаўся мэтай скласці сваё генеалагічнае дрэва, успомніць продкаў нават тых, якіх не ведаў. І вось што ў яго атрымалася. Неяк я паспрабаваў зрабіць сваё генеалагічнае дрэва, але намаляваная схема на дрэва паходзіла мала. Хутчэй на птушку, адно крыло якой было ў два разы даўжэйшае за другое. Галавою гэтай непрапорцыйнай канструкцыі быў вядома я. А крылами, отповедно, одесские поляки по батьку и шмакликая нижегородская родня по мати. Размах крылов забирался у минулые стагодди и охопливал немалую территорию от Черного мора до Алтая, не кажучи уже про сословие. З логики схемы выникало – что все гэтые люди існавалі любілі дзейнічалі ды пакутывалі толькі дзеля таго каб аднойчы абвесці ў свет пра сваё з'яўленне я ніжагородскі негацыянт купец першай гільдыі будаваў свае даходныя дамы для таго каб пра стагоддзе я глядзеў вія у кінотэатры уладкаваным на першым паверсе аднаго з тых дамоў а селянін з вёскі константинова які прыехаў на заробкі на сурмаўскі завод, ніяк не марыў пасля сваёй смерці парадніцца з мільянерам. І абодвум ім было да лямпачкі тое, што на другім канцы імперіі, у далёкай адэсе нейкі дробны гандляр жывой рыбай Франц Бартосік набыў свайму сыну Анатолі Для гэтай падзеі мой дзед Анатоль Бартосік адаб'е ў эвакуацыйным барнавулі генеральскую жонку, а сын рэпрэсаванага купца закахаецца ў дачку сормаўскага рабочага. І дзеля гэтага іхныя дзеці прасякнуцца мельпаменавым мастацтвам, каб скончыўшы тэатральныя вучэльні сустрэцца ў заштатным і галодным горадзе Рыбінску, у якім і адбудзецца канцавая падзея маёй эгаістычнай схемы. Я сижу за компьютером в Украине, про існаванне якой люди з майго дрэва і не здагадваліся і марно намагаюся вынайсці нейкі іншы сэнс гэтай галаваломкі. быццам унікаю той адказнасці так дорага дзеля мяне аплочанай задоўга да майго нараджэння незнаёмымі паміж сабою людзьмі. Яны не напісалі вялікіх кніг, не зрабілі векапомных адкрыццяў, их прозвішчы ды імёны нікому нічога не скажуць нікому акрамя мяне нібы выкінутыя акіянам часу на маім стале лежаць завушніцы фірмы морозова некалі падараваныя старастам ніжагародскага кірмашу сваёй будучай нявесцы маёй бабці а ў матчанай спальні візіць ікона на якую некалі малілася моя сормаўская прабабка же галоўны пункт у намаляванай мною канструкцыі зусім не я, а тое, што сярод гэтых людзей не было злачынцаў і нягоднікаў. Дякуючы чаму мне не страшна маляваць гэтае дрэва і не сорамна некалі стаць ягоным працягам. Калі так, дык гэта сапраўды немала. Зміцер Бартосік узяўся складаць уласнае генеалагічнае дрэва, а сутыкнуўся з праблемай адчуванняў. Менавіта дзеля чаго чалавек згадвае сваіх продкаў і імкнецца ўявіць уласны род. У Севярына Квяткоўска для гэта была іншая нагода. Адразу пасля маршу свабоды 17 кастрычніка ён разам з бацькамі паехаў у вёску на пахаванне дзеда. І ты камянямі кідаўся, спыталася ў яго пры сустрэчы бабуля. І ты камянямі кідаўся, спыталася ў мяне баба Аня пасля прывітальных абдымкаў. Зрэшты, тэма менскіх баёў была для нас далёкая, бо мы хавалі дзед Аркадзя, апошняга з старэйшых нашага роду. Дзед Аркадзь быў прадметам майго дзіцячага захаплення і гонару, бо ён першым у вёсцы сабраў уласны трактар. Увогуле майстраваў рэчы недасяжныя для ўмення іншых, праз што нешматлікія злапыхліўцы ў вёсцы называлі яго таямнічым словам, якое выклікала павагу, аднаасобнік. А яшчэ ў доме бабы Ані і дзеда Аркадзі я прамовіў першыя беларускія словы. На мелскіх мяне і бацькоў спачатку глядзелі са здзіўленнем. Бач ты, усе трох па-беларуску гавораць. Літаратурная мова часта выклікае ў вясковых людзей адваротны эфект. Яны пачынаюць падбіраць гарадскія словы, казаць па-руску. Але праз пэўны час грамада да нас прызвычаілася. Рытуал пахавання адрозніваецца не тое, што ў розных рэгіёнах, але і ў суседніх вёсках. Складной нябожчыка абавязкова вязуць, прычым на аўтамабілі, нават калі могілкі ў сотні метраў ад хаты. У нашай трэба толькі несці, хай сабе і колькі кіляметраў. А яшчэ па непісаных правілах урачыстыя словы перад першым памінальным кілішкам прамаўляюць менавіта па-руску. Гаварыць па-руску гэта сапраўдная праца, не менш цяжкая, чым любая справа ў беларускай вясковай гаспадарцы. Зрэшты, я для каго? Кіраваў хаўтурамі мой стрыечыны дзядзька У адрозненне ад большасці аднавяскоўцаў ён не толькі пераехаў у горад, але і скончыў філфак БДУ і выкладае цяпер там беларускую мову. Зразумела, дзядзька чалавек паважаны ў вёсцы. Што да мяне, дык менавіта дзядзька чытаў мне малому новую зямлю і вучыў шмат чаму добраму беларускаму. Дзеда Аркадзя пахавалі па ўсіх правілах з адпяваннем. Надпіс на помніку мой дзядзька замовіў па-расейску. Я не пытаўся чаму. Справа тым, што ўсё мусіла быць як у людзей помнік на магіле не мог адрознівацца ад суседніх. Так пісалі 50 гадоў таму і 100 і 200. Ці ж мае мясцовы чалавек парушыць звычай, а не мясцовых сюды не пусцяць. Жывучую Менску дзядзька падкрэслівае, што ён вясковы чалавек і што паміраць вернецца да хаты свайго нараджэння. Не ў малой ступені, дзякуючы штудыем дзядзькі, я адчуў сябе беларусам. Але на пачатку 90-х мы ўжо не размаўлялі, а спрашаліся па-беларуску. Я з юнацкім імпэтам даводзіў, што трэба беларусізаваць усё жыццё краіны. Дядзька дарэшыў, што ўсё ад Бога і ўлады і мова, і што трэба пакінуць вясковае вяскоўцам, гарадское гараджанам. Дагэтуль у вёсцы нараджаюцца людзі, каб з часам паехаць у горад, каб навучыцца языку і жыць як Бог дасць. Але ў горадзе нараджаюцца іншыя, для якіх мова, пакуль хай сабе і сімбаль, але самы галоўны. Яны гатовыя камянямі ці чым іншым адстойваць сваё права жыць як жадаюць. Вёска захоўвае традыцыю, але горад абнаўляе традыцыю, стварае новую, якая мусіць прыйсці ў вёску дзеля захавання. У вёсках усё больш хаваюць не з аркестрам, а святаром. На гарадскіх могілках усё больш надпісаў па-беларуску. Беларусь адродзіцца, калі дзве традыцыі сыдуцца ў адной. Я ведаю, што ў нашай вёсцы гэта адбудзецца, напэўна. Северын Каткоўскі разам з іншымі сталымі аўтарамі вострай брамы сёння ў дзень памінання дзяды згадваў пра сваіх продкаў, згадваў з удзячнасцю. Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст два стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец. Вернемся, аднак, да параўнання беларускага культурнага кантэксту з расійскім з заклікамі да духоўнасці, якія механічна пераносяцца з расійскага ментальнага поля ў беларускае пры ўсёй інтэнсіўнасці прапаганды духоўнасці рассія ведала і здраду духавенства і масавы атэізм заўзятае і радаснае разбурэнне святыняў эмацыйны фон якога можна параўнаць толькі з настроем падчас тых самых святыняў узвядзення а ў выніку паказальны прыклад развітання з камунізмам якое ў рассіі на ўзроўні народнай свядомасці адбылося надзвычай лёгках быццам не гэтая краіна была сусветным правадніком вучэння Маркса і Леніна. Менавіта з гэтых прыкладаў складаецца выснова пра брак духоўнасці, якім абумоўленае бясконцае гаварэнне пра гэтую самую духоўнасць. Ні ў якое параўнанне не ідзе сітуацыя беларускай народнай свядомасці, якая яшчэ доўга будзе развітвацца са сваім сацыялізмам. Як на маю думку, гэта сведчыць пра прыродны кансерватызм і у выніку жыццяздольнасць нашай нацыі, якая спрадвеку імкнецца старыны не рухаць, а навізны не ўводзіць. Нават калі старыною для яе стаў аблудны шлях, у гэтым выпадку савецкі сацыялізм. Змена арыенціраў даецца пакутна і адбываецца доўга. Яна ў нас праходзіць толькі са зменаю пакаленняў і ў гэтым праглядае адна з падставовых рысаў беларускай ментальнасці. Менавіта на гэтым гуляе цяперашняя ўлада, якая заклікае хутчэй аднавіць савецкі саюз, пакуль не адышло старэйшае пакаленне, якому савецкія ідэалы блізкія і дарагія. А прагматычная моладзь ужо ніколі не не прагаласуе за ссср можна сабе ўявіць што пры ўмацаванні ў душах людзей станоўчых арыенціраў мы можам стаць аднымі з найбольшых прыхільнікаў дэмакратыі і рынкавай эканомікі сярод суседзяў тое самае тычыцца і мовы і нацыянальнай культуры якія калі ўжо прыйдуць у сведамасць людзей дык замацуюцца там назаўсёды беларусы не рэвалюцыянеры Пагаварыце пра гэта з вашымі продкамі, калі прыйдзеце на дзяды на іхныя магілы. І вы адчуеце, што гэта так. Вострая брама Перадача Сергея Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю і паўтараецца ў наступную сераду.